Ve kâle sallallahu aleyhi ve selleme inne kulle binâin vebalun ala sahibihi illa mâla illa mâla yani illa mâ la budde minhu.